حديث هشتاد نهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سلم نماز خواندن در مسجد من یعنی در مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره هزار بار بهتر از نماز خواندن در دیگر مسجدها است بجز مسجد الحرام که مسجد مکه خانه الله زلجلال پس برادران عزیز و مهربان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث فضل و بزرگی مسجد خودش را بیان می کند که ای بندگان خدا هر کسی که در مدینه منوره در مسجد نبوی نماز می خاند گویا در دیگر مسجد هزار بار نماز خوانده است یک رکعت نماز در مسجد نبوی برابر با هزار رکعت نماز در دیگر مسجدها است بجز مسجد الحرام بجز کعبه که در آنجا باز از این هم فضل و بزرگی زیادتر و افضلتر و بالاتر دارد این حدیث از کتاب صحیح بخاری